Такий поворот справи міг тільки втішити. Булат почував себе досить невпевнено біля керма, особливо після вибуття з лав Тура Балона, бо що міг порадити щирий француз, зовсім юний і недосвідчений. Тепер Булат чекав, що запропонує американець. Філмарш довго закасував рукави, хоча в приміщенні було вогко і досить холодно, а на пластиковій стелі виступила роса. Ті рухи мали додати професорові певності. У такий спосіб ми лише сховаємо голови в пісок, але загроза смерті від того не поменшає. Сер, ми не можемо далі лишатися на цій базі, мусимо йти, до того ж негаючись. Куди? На захід або на схід? у напрямку південно-африканської бази Санаї до людей, бо цей наш барліг може стати нашою гробницею. Так думаєте лише ви? спитав Булат і знову пильно глянув на філа марша. Той теж глянув на нього і посміхнувся не тільки. У цю мить до каюти зайшла місіс Кет. Вона мовчки сіла поряд з професором і Булат збагнув, про кого щойно натякав американець. То була своєрідна демонстрація спільності думок. Як ви вважаєте? спитав доктор Марш, чи варто обдумати цю пропозицію? Мушу застерегти. Я не збираюся повертати собі втрачену корону. Начальником групи залишаєтесь ви. Ви людина розсудлива і молодша від мене. Булат роздратовано відмахнувся. Він не хотів тієї корони, навпаки, з охотою поступився б нею. Але таке питання належало вирішувати гуртом, і вже після вечері він оголосив колегам. Є думка покинути цей наш тимчасовий притулок і пробиратися до англійської бази Галлібей. Що скаже товариство? Хто вигадав таке? поцікавився шотландець Пітер Макміллен. Філ Марш похмуро сьорбав чай. Усе нагадувало зраду з боку радянського журналіста. Але Булат не називав імен. Японці перешепнулися, і господар бази Наріта задоволено кивнув. Наріта сан підтримує пропозицію, скромно переклав і Ікуо Хоцудай. І ви також? поцікавився Булат. Токійський кінооператор удав глухого. Ставлю один проти десяти. вигукнув огрядний канадець Патрік Лоу, що це вигадав той шалапут Раймон. Джентльмени, озвався Філмарш. Яке це має значення? Пропозиція моя. Вже не підозрюючи Булата у зраді, він сперся ліктями на стіл підвів голову і докладно виклав усі свої аргументи. Голова професора здійнялася над рештою голів за столом, і це додавало йому впевненості. Таку його рису Булат помітив досить давно. То було атовістичне почуття непевності, якийсь підсвідомий страх, ніби коли сидітиме нижче, хтось візьме і ударить його по голові. Подібний стан властивий багатьом людям, принаймні значній категорії людей. Дехто з них боїться темряви, дехто мерців. Булат глянув на обох японців, що вже не перешіптувалися і не пили чай. На обличчі Внаріти Сан закарбувався відсутній вираз, але за короткі губи марно силкувалися зійтись на випнутих уперед зубах, неначе японець подумки сперечався з кимось. Пропозицію Філамарша не підтримав ніхто, навіть Хуан Естрада, який мовив до місіс Кет. Я ж уродженець півночі. На що Жак Антуан одразу відповів Дон Базіліо, від цього слова мене приймає мороз. Годі з нас парадоксів. Хуан Естрада зайнявся шпарким вогнем. Чому ви вперто називаєте мене Доном Базіліо? У мене є своє прізвище і своє ім'я сеньор Хуан Марія Мігель Орегон Естрада. Можете запам'ятати бодай це?